Aste santuko oporretan zer egin dudan kontatuko dizue. Aurten herriosan egon naiz, baina erezeko kanpin batean. Amar egun egon naiz familiarekin. Mhm. Lehenengo egunetan, hau da, larun batetik, aste artera, eguraldi ona eduki genuen, eta aprobetsatu genuen ba, herri batzuk ikusteko. Mhm. Bizitatu genituen bodega pare bat ere. Aste azkenean, lagunak etorri zitzaigun eta gure asmoa zen baldezkaraiera joatea elurran ibiltzeko, elurretan ibiltzeko. Mhm. Baina soritzarrez lagunak ba berandu heldu ziren errepidean trafiko asko zegoelako. E, gainera enteratu ginen elurra ez zegoela eta orduan ba, planak aldatu egin behar genuen. Gero erentzen, elurra ez? Bai,